Мартин Боруля. Комедія в п'яти діях. Дієві люди. Мартин Боруля. Багатий шляхтич. Палашка. Його жінка. Марися. Їх дочка. Степан. Син їх. Канцелярист Земського суду. Гервасій Гуляницький. Багатий шляхтич. Микола його син, парубок, Протасій Пеньоншка, Матвій Дульський, чиншовики, Націєвський, регістратор з ратуші, Трандалєв, повірений, Омелько Трохим, наймити Борулі. Гості. Дія перша. Кімната в хаті Мартина Борулі. Двері прямо і другі з правого боку грубка з лежанкою, дерев'яні стільці, канапка і стіл, накритий білою скатерткою. За столом сидить трандалєв, а з бокових дверей виходить боруля з бумагою в руках. Боруля. Нате. Читайте. дає бумагу. Читайте відціля. ціля. Трандалєв чита. по выслушании всех вышеизложенных обстоятельств и на основании представленных документов дворянское депутатское собрание определяет Мартына, Геннадиева сына, внука Матвея Карлова, правнука Гервасия Протасева, Борулю, сыном Степаном, Согласно 61 статьи 9 тома «Свода законов о состояниях» издания 1857 года, сопричислит к дворянскому его роду, признанному в дворянском достоинстве по определению всего собрания, состоявшемуся 14 декабря 1801 года, со внесением во вторую часть дворянской родословной книги И дело сие с копиями как настоящего определения, так равное определение 14 декабря 1801 года представить на утверждение в правительствующий сенат по департаменту Герольдії. Мартин. О! Виходить, я не бидло і син мій не теля. І щоб після цього Мартин Боруля, уродзонний шляхтич, записаний во вторую часть дворянської родословної книги, подарував якому-небудь приймаку красовському свою обіду? Та скоріше у мене на лисині виросте таке волосся, як у їжака, ніж я йому подарую.